20-րդ դար Fox-ը ներկայացնում է։ Արտադրությունը Blue Sky Studios-ի։ Սարսե դարաշրջան 3։ Դինոզավրերի դարաշրջան վերջո կատարվեց։ Սպասեք ընկերներ։ Դուրս է գալիս, դուրս է գալիս։ Ես շուտով երեխա կունենամ։ Կապույտ, կապույտ, կամ վարդակույն, եթե աղջիկ լինի։ Երեխայ ունենալու, գալիս եմ էլի։ Մենք կբռնենք։ Քեզ ասացի, որ նա ընդամենը փորիս մեջ ոդկով հարվածեց։ Ճիշտ է։ Օ։ Դու իսկապես վախեցրիր հայրիկիդ, եւ ես հիմար իրավիճակում հայտնվեցի։ Հայրիկդ բլրից ներքև գլորվեց եւ եղավ բում բում բում, անխել հայրիկդ։ Ներեցեք ընկերներ, կեղծահազանգ էր։ Նա ընդամենը հարվածել էր ոդկով։ Իսկ գիտես ես ում եմ ուզում ոդկով հարվածել։ Այս շփաթվա մեջ սա արդեն երրորդ կեղծահազանգն է։ Լավ, լավ, շոուն ավարտված է, հեռացեք, սրվեք։ Օ, ինչպես տեսնում եմ, եւս մեկը շուտով կմայրանա։ Ես հղի չեմ։ Ավելի վատ քեզ համար, քեզանից լավ մայր դուրս կգար։ Մենի, ես հասկանում եմ, որ դու հուզված ես։ Ես նույնպես, բայց քո պահվածքը կարծես խելագարության է հասնում արդեն։ Լավ, լավ, Սկսում ես արդեն Դիեգոյին նմանվել։ Սպասիր մի րոպե։ Որտե՞ղ է Դիեգոն։ Հաթերս այրվում են, այրվում են։ Ապա նայիր։ Կարող եմ մատների սայրերի վրա քայլել։ Ես ավելի արագ շարժ եմ Դիեգո։ Իսկ հիմա։ Հիմա կարող եմ նայել։ Հանգստացիր։ Երեխային էլ մի անհանգստացրու։ Երեխան իրեն լավ է զգում։ Ես նրա խելագար հոր մասին եմ անհանգստանում։ Էլ նայել չի կարելի։ Ահա, խաղարապարակ փոքրիկի համար։ Օ՜։ ինչ հրաշալի է։ Մենի։ Ինքս եմ պատրաստել։ Մեր ընտանիքն է։ Էй, իսկ ես ինչու չկամ այդտեղ։ Մեր պատրաստած խաղալիքի վրա կարող ես լինել։ Այստեղ ճիշտ քո տեղն է։ Շնորհակալ եմ։ Ճիշտ է, դեռ վերջնականապես պատրաստ չէ։ Այստեղ այնտեղ մի քանի սուր ծայր կա։ Հավատս չի գալիս։ Փորձում ես ապահովել երեխայի անվտանգությունը բնության գրկում։ Երեխայի անվտանգությունը բնության գրկում ծիծաղելի բաներ ես ասում։ Մենի, մեր փոքրիկը պետք է մեծանա վայրի միջավայրում։ Դու չես կարող այն փոխել։ Իհարկե կարող եմ։ Ես երկրագնդի ամենամեծ կենթանին եմ։ Լավ, իմ հսկա հայրիկ, դեռ կտեսնենք, թե ինչպես ես գործը գլուխ բերելու նրա պատանեկության շրջանում։ Արի, Սիդ, ոչ մի բանի ձեռք տալ չի կարելի։ Այստեղը երեխաների համար է։ Դու հո երեխա չես։ Կարող ես չպատասխանել։ Դիեգո, ահա եւ դու, բաց թողեցիր իմ մեծ անակնկալը։ Ավելի ուշ կնայեմ։ Լավ, առայժմ։ Գիտես, կարծում եմ Դիեգոին ինչ որ բան է անհանգստացնում։ Ոչ, վստահ եմ, որ ամեն ինչ կարգին է։ Պետք է խոսես նրա հետ։ Տղաները իրենց խնդիրների մասին միմյանց հետ չեն խոսում։ Ուղղակի միմյանց ուսի են խփում։ Հիմարություն։ Աղջիկների համար գուցե, իսկ մեզ համար դա հավասարազոր է 6 ամսյա թերապիայի։ Լավ, լավ, գնում եմ։ Էй։ Ա, ինչու այդպես արեցիր։ Չգիտեմ։ Լավ, լսիր։ Էլին կարծում է, որ քեզ ինչ-որ բան է անհանգստացնում։ Իսկ ես ասացի նրան. Դե ներկա պահին ես մտածում եի այն մասին, որ շուտով կգա ձեզնից հեռանալու ժամանակը։ Լավ, ուրեմն կասեմ ելին, որ քեզ լավ ես զգում եւ քեզ ոչինչ էլ չի անհանգստացնում։ Լսիրում ենք խափում մենի։ Ես գնալով կորցնում եմ կարողություններս։ Ես ստեղծված չեմ դայակություն անելու համար։ Ինչ ես խոսում։ Ընտանիք ունենալը ծանր գործ է եւ ես շատ ուրախ եմ քեզ համար, բայց դա քո արկածն է, ոչ թե իմը։ Ուրեմն դու չես ուզում լինել իմ երեխայի կողքին։ Ոչ, ոչ, ոչ, դու ինձ ճիշտ չհասկացար։ Ոչ, գնա քո արկածների հետևից, արկածը խնդիր էակ։ Թող որ իմ ձանձրալի ընտանեկան կյանքը ավելի չվատացնի քո վիճակը։ Ինձ թվում էր, էլի մոտ պետք է հորմոնալ հավասարակշռության խախտում գրանցվեր, ոչ թե քեզ մոտ։ Հե, մինի, սպասիր, ոչ ոք պետք է չհեռանա։ Եվ Ահա թե ինչու տղաները միմյանց հետ չեն խոսում։ Ինչու, ի՞նչ է պատահել։ Դիեգոն հեռանում է։ Էй, սա մեր կյանքի լավագույն ժամանակաշրջանը պետք է լինի։ Շուտով երեխա պետք է ունենանք։ Ոչ, Սիտ, նրանք պետք է երեխա ունենան։ Այո, բայց չէ որ մենք մեկ թիմ ենք, մեկ ընտանիք։ Լսիր, ամեն ինչ փոխվել է։ Մերին այժմ այլ առաջնային խնդիրներ ունի։ Արի խոստովանենք, Սիտ։ Երկար ճանապարհ ենք միասին անցել, բայց ժամանակն է շարժվել առաջ։ Ուրեմն մնացինք հիմա երկուսով։ Ոչ, Սիտ, ոչ երկուսով։ Քրեշնոեդին էլ են մեզ հետ գալիս։ Միայն քրեշը։ Միայն Էդին։ Հաջողություն սիտ։ Լավ, հանգստացիր, հանգստացիր։ Ես գիտեմ ինչպես ընկերներ ձերկ բերել։ Ես իմ թիմը կստեղծեմ։ Ահա թե ինչ կանեմ։ Էй! Ընկերներ, ի՞նչ է կատարվում այստեղ։ Էй, դե գոնե դու չես փոխվել։ Այսպես կա որևէ մեկը։ Ողջույն։ խիղճ զաքուքներ, ես գիտեմ ինչ է նշանակում լքված լինել։ Միան հանգստացեք։ Դուք այլևս մենակ չեք։ Ահա այսպես։ Մնացեք այստեղ։ Դու շադիլ կնես եղբորդ նկատմամբ։ Մայրիկը հիմա կվերադառնա։ Մայրիկը գալիս է փոքրիկս։ Բռնեցի։ Ինչ ասացի ձեզ ինձ նոր երեխաներ։ Շնորհակալ եմ, շնորհակալ եմ։ Չարաճճի հոտած ձվիկներ եք։ Ձեր պատճառով քիչ էր մնում սրտի կաթված ստանալ։ Օ, ների սիրելիս, ես պարզապես այնքան եմ քեզ սիրում։ Այժմ ուզում եմ ձեզ ծանոթացնել ձեր հորեղբայր Մենի եւ հորակույր Էլի հետ։ Ողջույն։ Ողջույն։ Թույլ տվեք ներկայացնել ձեզ Էգբերտին, Չելին եւ Ջոկոին։ Սիտ, Ինչ որոշել ես անել, այնքան էլ լավ գաղափար չէ։ Իմ բոլոր երեխաները լսում են քեզ։ Նրանք քո երեխաները չեն։ Ետ վերադարձրու նրան ցիդ, դու ստեղծված չես ծնող լինելու համար։ Ինչու ոչ։ Առաջինը նրա համար, որ չի կարելի ուրիշի ձուն գողանալ։ Երկրորդը նրա համար, որ նրանցից մեկը գրեթե զվացեղ է դարձել։ Ինչ որ մեկը հավանաբար հիմա անհանգստությունից կխենթանա նրանց փնտրելու։ Բոլորովին նրանք գետնի տակ էին ծառույցով շրջապատված։ Եթե չլինեի ես, նրանք կկոտորվեին։ Սիդ, ես հասկանում եմ ուզածդ ինչ է։ Մի օր դու էլ ընտանիք կունենաս։ Դու կհանդիպես մի գեղեցիկ ալարկոտի, ոչ շատ պահանջկոտ, ընտրելու իրավունքից կամ հոտարությունից զրկված։ Մենին ուզում է ասել, որ Ես հասկացա, ետ կվերադարձնեմ նրանց։ Դուք ունեք ընտանիք, իսկ իմը միայնությունն է։ Ես եմ իմ ընտանիքը միայնության ամրոց։ Սառույցով շրջապատված։ Ընդմիշտ։ Մենակ, միայն մենակ միայնակները շատ են։ Ճիշտ այդպես։ Սիտ, սպասիր։ Ոչ, ոչ, մի անհանգստացիր։ Նա կվերականգնվի։ Դա CD գլխավոր առավելություններից մեկն է։ Ինչու ձեզ պետք է վերադարձնեմ։ Ես սիրում եմ երեխաներին։ Պատասխանատու եմ, հավատարիմ, դասյարակված, Ինչ կասեք։ Գիտեի, որ կհամաձայնվեք։ Օ, ոչ, ոչ, լաց մի եղեք։ Ես կգտնեմ 4 մի տեղ։ Ես դες հիմա կչորացնեմ։ Օ, չգիտեմ։ Ծնող լինելը մեզ ջանքեր է պահանջում։ Գուցե դեռ պատրաստ չեմ։ Heidi Gimbertel. Wo deri sind Heidi? Bandana. Ah, ist bisschen mal kurmurun piknik. Հեյ, հեյ, հեյ, կծել չի կարելի։ Нельзя! Օ, ոչ, ամեն ինչ կատին է։ Լաց մի եղեք։ Не плачьте! Ինչու եք շարունակ լաց լինում։ Плачете. Սոված եք։ Գուցե Вот это սոված եք։ голодный. Արդեն Я գիտեմ ինչ знаю, պետք է что անեմ։ делать. Իսկ ընթանի ծիր փոքրիկ ձակուկն եմ։ Սա էլին կաթն է։ Так дай мне Yes, but that's who made to it, kids! Փչացեք, բայց ներս մտնել չի կարելի։ Մենին ասել է, որ սա միայն երեխաների համար է։ Սպասեք։ Պատոյե։ Բայց չէ՞ որ դուք նույնպես երեխաներ եք։ Էй, բարձրապես ոչինչ կոտրեք։ Ալարկոտն ասաց, որ խաղը հրապարակը բաց է։ Ոչ, սպասեք, ոչ բոլորի համար, ոչ։ Ոչ, ոչ, ոչ, դրանց ձերք մի դուր։ Ոյ, ոյ։ Ինչ կապ ունի, նրանց հետ զվարճալի է։ Էй, սպասեք տղաներ։ Մայրիկ նա ինձ չի տալիս։ Գուցե մի բան անես։ Ինչու՞։ Իմ երեխան առաջինն է դա գտել։ Ոչ։ Այո։ Ոչ։ Այո։ Ոչ։ Այո։ Սուտասան, սուտասան։ Ինչ է քեզ պատահել։ Ես միայնակ մայր եմ։ Ունեմ 3 երեխա։ Կարելի է ինձ փոքրինչ խղճալ։ Ոչ, Ոչ։ Ոչ։ Ոչ, պետք չէ, պետք չէ։ Վերջացրու։ Ռոնալդ։ Օ, սա խելագարություն է։ Կանգնիր, կանգնիր։ Մի հաց նվիր, ոգրիկ ջանի, փորձում եմ։ Գիտես, փորձագետները պնդում են, որ երեխաները պետք է ուտեն այն, ինչ իրենք ցանկանում են։ Ինչ ես կարծում, կոճերս չեն հաստացել։ Կոճերդ, ինչ կոճերի մասին է խոսքը։ Ռոնալդ, որտեղից ես գալիս։ Օ, ոչ։ Լավ, դե հանի նրան բերանիցդ։ Եթե չհանես բերանիցդ փոքրիկ Ջոնին, հենց հիմա կհեռանանք խաղահարապարակից։ 1 2 Թույլ մի տուր գործը 3-ին հասնի։ Ահա։ Դերիվս ողջ է։ Սա փոքրիկ Ջոնին չէ։ Դե չեղածից լավ է։ Մեդիսոն։ Դե հանի նրան բերանիցդ։ Սիդ։ Մենի ողջույն։ Իր փոքրիկ Ջոնի։ Օ, սպասիր։ Ոչ։ Օ, իսկապես ցավում եմ։ Այստեղ ամեն ինչ ավերված է։ Իսկ մենք անմասն մնացինք։ Կորցնում ենք մեր վարպետությունը, եղբայր։ Ամենակարևորն այն է, որ ոչ ոք չի վնասվել, դե բացի այն փոքրիկից։ Եվ այն երեքից։ Ու նրանց մայրիկից։ Ասացի քեզ, որ իդ վերադարձնես նրանց, բայց դու պահեցիր քեզ մոտ։ Այժմ նայիր ինչ են արել։ Մենք կարգապահության հետ կապված որոշ խնդիրներ ունենք։ Ձակերին ուտելը կարգապահության հետ կապ չունի։ Բայց նա դուրս հանեց բերանից այդ ձակերին։ Օ, հիանալի է, դե արի ոսկե մեդալ շնորհենք նրան դրա համար։ Նրանք այստեղ անելիք չունեն սիտ։ Ինչ էլ որ իրենցից ներկայացնեն, որտեղից էլ որ նրանց գտել ես, իդ վերադարձրու։ Մենի, ես իմ փոքրիկներից չեմ հրաժարվի։ Երկրաշարժ է։ Ամեն ինչ լավ է, ամեն ինչ կարքին է, մայրիկը ձեզ հետ է։ Միթե երկրաշարժն է այսպիսի ձայն հանում։ ոչնչացել են։ Ուրեմն այս կատաղած դինոզավրը գետնի տակից է դուրս եկել։ Սիդ։ Դե մտեք ներս, մտեք, մտեք։ Ոչ ոք տեղից չշարժվի։ ոչ, ոչ, ոչ, լաց մի եղիր։ Մենք խիղճ փոքրիկ հորթուկներ ենք, որ կորցրել ենք ճանապարհը, բաբա։ Սիդ, դուր ցակերին այդ դինոզավրին։ Նա նրանց մայրն է։ Ինչպես կարող են վստահ լինել, որ հենց նա է մայրը։ Իսկ ինչ է քեզ պետք։ Նրանց ծննդյան վկայականները։ Լավ, բայց չէ որ այդքան քրտինք եմ թափել, մեծացրել եմ նրանց։ Ընդամենը մեկ օր։ Ետ դուր նրանց այ լուսնոտ։ Լսիր, սրանք իմ փոքրիկներն են, եւ միայն դիակից վրայով կարող ես նրանց խլել ինձանից։ Շատ կկարոտենք նրան։ Օ, ոչ, ոչ, ոչ, ոչ։ Այդ ուր։ Էй, էլի։ Այստեղ էլ կանգ կառնենք։ Դու Էդդի ու Քրեշի հետ միասին վերադարձիր տուն։ Այո, իհարկե կվերադառնամ։ Էլի, դու տեսար ինչ կատարվեց։ Շատ վտանգավոր կլինի։ Չեմ լսում քեզ։ Դե շատ լավ։ Այն բանից հետո երբ կփրկենք Սիդին, ես նրան կսպանեմ։ Նախտիկ նայք։ Խոսքը մեծինն է։ Ով աշխատի, նա կուտի։ Ով աշխատի։ Սիտ! Սիտ! Ոչ, ոչ, ոչ։ Սա ճիշտ չէ, ճիշտ չէ։ Էլի, սպասի։ Լավ, լսիր։ Եթե զգաս որևէ բան, անգամ աննշան, անպաճար կասես ինձ, եւ մենք դուրս կգանք այստեղից։ Լավ։ Մեզ ինչ որ գախտնաբար է պետք։ Այո, դա կնշանակի, որ փոքրիկը շուտով լույս աշխարհ կգա։ Լավ, իսկ ինչ կասես, եթե ասենք Շատ երկար է։ Մեզ պետք է ինչ որ կարճ եւ դիպուկ բառ, ինչպես օրինակ դեղց։ Դեղց։ Ես դեղց շատ եմ սիրում։ Այն քաղցր է, կլոր եւ խավոտ։ Քեզ նման։ Դու կարծում ես ես կլոր եմ։ Կլոր լինելը լավ է, դա գրավչության նշանն է։ մի հեռացիր ինձնից։ Ընկերներ, դուք նույն բանն եք տեսնում ինչ ես։ Փաստորեն այսքան ժամանակ ապրել ենք այս հսկայական աշխարհի վերևում եւ չենք էլ իմացել այդ մասին։ այստեղ։ Եկել եմ տեսարժան վայրերը դիտելու։ Փնտրում եմ Սիդին ինչպես եւ դուք։ Ինչպեսի մեծահոգություն։ Դրա ժամանակը չէ տղաներ, մեզ պետք է ցանկացած օգնություն։ Մի անհանգստացեք։ Ես զգում եմ ինձ մրջյունի դերում։ Իսկ ինչ ես կարծում, ես ինչ եմ զգում։ Ընկեր, դու ինձ հիացրիր։ Միշտ երազել եմ քեզ նման եղբայր ունենալ։ Ես նույնպես։ Կարող եք նրան էլ տանել։ Բակ! Բակ։ Ինչ? Անունս Բակմեյստեր է։ Կրճատ Բակ։ Ամբողջական Բակ փոքր ինչ բթացած է։ Ինչ գործ ունեք այստեղ։ Մեր ընկերներից մեկին փախցրել է դինոզավրը։ Նա մեռած է։ Բարի գալուստի աշխար։ Այժմ գնացեք տուն։ Հաջողություն։ Առանց CD ոչ մի քայլ։ Սպասիր էլի։ Գուցե այս խելապակաս մենակիացը իրավացի է։ Մենի մենք այսքան ճանապարհ ենք անցել, պետք է գտնենք նրան։ Հետքեր եմ գտել։ Գնացինք։ Եթե գնաք այդ տեղով, ապա կգտնեք ձեր ընկերոջը հաջորդ կյանքում։ Որտեղից գիտես։ Օ, մեծ անիմաստուն։ Մայր դինոզավր, որն ունի երեք ձակ և մի լպրծուն կանաչ երևույթ։ Այո, մենք ունենք նման մի ինկեր։ Դու իմացար դա հետքերի շնորհիվ։ Ոչ, իրականում ես խոհակի տեսել եմ նրանց քիչ առաջ այստեղով անցնելիս։ Այդ դինոզավրն ուղևորվում էր դեպի լավայի ջրվեժը։ Այնտեղ են պահում նորացիններին։ Այնտեղ հասնելու համար պետք է անցնեք տանջանքի ջունգլիով, մահվանանդունդի եւ հսկայական շերտերի միջով։ Օ՜։ Լավ։ Քեզ հաջողություն դեպի խելագարությանը տանող կոճանապարհին, իսկ մենք պետք է գնանք։ Սպասիր, սպասիր, սպասիր։ Դու կարծում ես սա ինչ որ արևադարձային հանգստավայր է։ Չես կարողանա պաշտպանել ընկերուհուդ ընկեր։ Ինչ պետք է անես քո այս խղճուկ ժանիկներով, երբ այդ գազանը հայտնվի քո դիմաց։ Ես անվանում եմ նրան Ռուդի։ Լավ, լավ, ես կարծում եի դա ինչ որ վախենալու մի անուն կլինի, ինչպես օրինակ Շելդոն կամ թիմ։ Սպասիր, դու ի նկատի ունես, որ այստեղ մայր դինոզավրից ավելի մեծ մեկն էլ կա։ Այո։ Այո։ Այո, այո։ Հենց դա էլ տվել է ինձ սա։ Օ, նա է տվել քեզ այդ ճապավենը։ Անվճար, ինչի անալի է։ Այո, եւ գուցե մեզ էլ դրանից կտա։ Բարի գալուստի մաշխար։ Իզուր հույս մի փայփայի, որ կկարողանաս ողջ մնալ։ Լավ, հասկանալի է։ Ճակատագիր եւ հուսահատություն, անհեթեթություններ։ नमाने तान जांकी जुगली Ասեք։ Ինչու։ Ինչ է պատահել։ Դեղց։ Ինչ։ Ոչ, պարզապես ինչ որ տարօրինակ զգացողություն ունեմ։ Սոված ես։ Արիանա շաքարն է նվազել։ Այնտեղ ինչ որ միտք կա։ Ոչ, մենի։ Խորուրդ կտամ քեզ չանել նման բան։ Սա քեզ համար քո խաղահարապարակը չէ։ Ինչպես կարելի է վախենալ այս գեղեցիկ ծաղկից։ Համոզված եմ, որ նման բան չէիր կանխատեսել։ Մենի, Այս ամեն ինչում հենց դու ես մեղավոր։ Բավական է ուտես մեր ընկերներին այդ բույս։ Վերջ, ես պետք է արմատախիլ անեմ նրան։ Կարող ես, եւ նա ընդմիշտ փակ կմնա։ Ինչ։ Լավ, ապագա մայրիկ, ես կհանեմ նրանց այնտեղից, քանի դեռ վերջնականապես չեն մարսվել։ Մարսվել։ 3 րոպեից նրանցից միայն ոսկորները կմնան։ Դե այն հաստափորի դեպքում գուցե 5 րոպեից։ Ես հաստափոր չեմ։ Ինձ ինչ որ բան է ցակում։ Միայն թե չասես նրանից է, որ ինձ ես կպել։ Չէ, ուրիշ տիպի ցակոց է։ Ես նույնպես զգում եմ։ Որևէ մեկը տոկնեք մեզ։ Շտապիր։ Ժամանակն է ցույց տալ, թե ով է վայրի բակը։ h Immer oben hast du Bruder. Hm? Ah. այն էլ ծաղկի միջից դուրս պրծած։ Հիանալի է։ Ասա նրան մի բան։ Շնորհակալ եմ, որ փրկեցիր մեզ։ Կոգնես մեզ գտնել մեր լպրծուն կանաչ ընկերոջը։ Այնքան էլ անհրաժեշտ չէ։ Անհրաժեշտ է։ Լավ, կոգնեմ ձեզ։ Բայց ես ունեմ իմ կանոնները։ Կանոն առաջին։ Միշտ լսել Բաքին։ Կանոն երկրորդ՝ շարժվել ճանապարհի մեջտեղով։ Կանոն երրորդ։ Նա ով գազեր ունի, պետք է քայլի վերջից։ Դե գնացինք, արագ, արագ։ Մեզ բոլորիս պետք է ստուգվել։ Դա էլ 4-րդ կանոնն է։ Հիմա գնանք գտնենք ձեր ընկերոջը։ go. Հա, ամեն ինչ լավ է, ամեն ինչ կարքին է մի անհագստացեք, ամեն ինչ լավ կլինի։ Խնդրում եմ ավելի քիչ օրորիջ մեզ։ Տեսնում եք, նա մեզ ցած իջեցրեց։ Ոչ։ Ես դեռ շատ երիտասարդ եմ ճաշի բաժին դառնալու համար։ Ինչպիսի լորդ։ Ինչ համար իդե բոլորին նույնը չէ։ Տեսեք, իրավիճակը սրվում է։ Գուցե կկարողանանք միասին մի լուծում գտնել։ Ես կարող եմ ողել նրանց Կիրակի, Երեքշաբթի, Չորեքշաբթի ուրբաթ հանգստյան օրերին։ Ամեն ինչ կարքին է։ Մայրիկը լավ է։ Եթե ինձ ուտես, վատ օրինակ կծառայես։ 1-0 օգուտ ալարկոտին։ Ոչ մի միավոր չի կորչում։ Կարծում ես այդ գազանը կգտնի Սիդին կամ առավել եւս մեզ։ Ռուդին, կտակում եք ինչ է։ Նա շատ սառնասիրտ է։ Նա գիտի բոլորին, տեսնում է բոլորին եւ ուտում է ամեն ինչ։ Այսինքն իհարկե կգտնի։ Հեյ, հեռացիր իմ մարգագետից։ Թռիր։ Ճանաչում եմ նրան վաղուց, երբ նա դեռ թրթուր էր։ Դա դե այսինքն միջև թիթեր դառնալը։ Ուրեմն դու ապրում ես այստեղ քո ուզածով առանց պարտավորությունների։ Ճիշտ այդպես։ Անհավատալի է։ Ոչ մի սահմանափակում։ Հիանալի կյանք, որի մասին կարող է երազել յուրաքանչյուր ամուրի։ Լսեցի՞ր, հենց իմ տեղն է։ Ողջույն։ Չեմ կարող խոսել հիմա։ Փորձում եմ վերակենդանացնել մեռածալ արկոտին։ Նրանք հետևում են ինձ։ Գիտեմ, կարծում եմ, որ խելագար եմ։ Մենք գնում ենք մահվան անդունդի մոտ։ Գուցե կորցնենք իրար։ Ես նույնպես սիրում եմ քեզ։ Լավ, հաջողություն։ Հաջողություն։ Հաջողություն։ Լավ, հետևեք ինձ։ Ահա թե ինչպեսին կդառնաս 3 շաբաթից։ Այսպիսով ինչու են անվանում այն մահվանանդունդ։ Դե մի ժամանակ փորձեցինք անվանել այն մեծ հոտավետ ճեղք, բայց այդ անվանումը բոլորին ծիծաղեցրեց։ Եվ հիմա ինչ պետք է անենք։ Տիկին։ Օ, նա այդտեղով չի անցնի։ Կանոն առաջին։ Դե մամոնտ։ Կարծում եմ լավ հիշողություն ունես։ Միշտ լսել Բաքին։ Հիմա նայում ենք առաջ, մեջքը ուղիղ եւ ա, հիշեցի։ Չշնչես ցունավոր ծուխը, այլապես ամենայն հավանականությամբ կմեռնես։ Ցունավոր ծուխ։ Եվս մեկ օր դրախտում։ Սպասեք։ Առաջ։ Էլի, ամեն ինչ լավ է։ Պետք է փորձես։ Լավ, հիմա բոլորը շարվեք։ Դրանից հեշտ բան չկա։ Խոճապին մատնվեք։ Անտամենը փոքրիկ տեխնիկական խափանումներ են։ Պահեք ձեր շունչը։ Այլևս չեմ դիմանում։ Նա շնչեց։ Ես նույնպես։ Էй, չենք մեռել։ Ծիծաղելի ձայն ունես։ Ես ավելի լավ է քեզ լսիր։ Լավ, 1 2 Սուրբ ծնունդն է շուտով։ Գժվել եք։ Բավական է հրհրակ, բոլորիդ է վերաբերվում։ Բավական է հրհրակ, բոլորիդ է վերաբերվում։ Որն էր առաջին կանոնը։ Նրանք ուղակի ծիծաղում են, ինչ վատ բան կա դրա մեջ։ Նրանք ծիծաղից են մեռել։ Բավական է ծիծաղել։ Գիտեք ինչն է ծիծաղել սիրում Սիդին։ Իսկ ով է սիրում։ Հիմարի մեկն է։ Շնորհակալ եմ, որ ինձ ներգրավեցիք այս խռաշփոթի մեջ։ Ես երբևէ այսքան չէի ուրախացել։ Ես էլ եմ շնորհակալ, որ հեռացան մեր թիմից։ Դա ուղղակի հիանալի էր։ Նստեք։ Նիթե չեք տեսնում, որ բոլորը շուտով կմեռնենք։ Պետք է անենք հնարավորինը։ Ես երբեմն միզում եմ անկողնուս մեջ։ Դա ոչինչ։ Ես էլ եմ երբեմն քո անկողնու մեջ միզում։ Oh Չեմ կարծում, որ լսած լինես մեր ողջ խոսակցությունը։ Լսել եմ ամեն ինչ։ Լավ, Պարզ է։ Դու միզում ես անկողնուց մեջ։ Գազի ազդեցության տակ էի եղբայր։ Լավ։ Լավ կլինի շարժվենք։ Ոչինչ չենք մոռացել։ Ռոդի, Ռոդի, Ռոդի, Ռոդի։ Ես այնքան միայնակ եմ։ Լավ, ահա տղաներ, կարող եք պատար-պատար անել։ Ինչպես թե, չեք ուզում ուտել ձեր բանջարեղենը։ Ինչպես եք այդ դեպքում պատրաստվում մեծ եւ ուժեղ դինոզավրեր դառնալ։ Ոչ, նրանք բուսակեր են։ Դա ավելի առողջ կենսակերպ է։ Այ օրինակ նայիր ինձ։ Ես ավելի երիտասարդ ալարկոտի տեսք ունեմ։ Ներիր, բայց ես կարծեմ քեզ հետ եմ խոսում։ Ոչ, ոչ, ոչ, դա մեզ համար չէ փոքրիկներ։ Այն ծածկված է փետուրներով, ամբողջությամբ միս է։ Եվ այն է չծածկած։ Ոչ։ Մենք չենք կարող կենթանու միս ուտել եւ վերջ։ Այժմ գնա թրիր։ Եղիր ազատ, փոքրիկ թրջնակ։ Չկարողացավ թրջնակ։ Իմ եղքն է։ Էй, ուր ես գնում։ Այդպես ես լուծում խնդիրը։ Զարմանալի չէ, որ միայնակ ես։ Ինքս ինձ հետ եմ խոսում ինչ է։ Ես քեզ ասում եմ նրանք բուսակեր են, դու ասում ես գրր։ Հարցնում եմ, կարող ենք խոսել։ Գրքին գրացնում ես։ Դա հորթակցվել չեղավ արդեն։ Տեսնում ես, ամեն ինչին այդպես ես պատասխանում։ Ինչից ես վախենում։ Դու երկրագնդի ամենամեծ էակն ես, այդպես չէ։ Are you Ոչ ոք չի կարողանա ողջ մնալ, կեսօրին վտանգավոր է։ Շատ ավելի վտանգավոր է դառնում գիշերը, եւ դրա հետ մեկնել նրանց առաջնորդը լուսնոտ է։ Իշտե կատի ունես բաքի։ Օ, նա խփտվածի մեկն է, բոլորովին, կատարյալ խելագար, եւ նրա ոտքերից հոտ է գալիս։ Լրիր։ Դու լրիր, այ դու փոքրիկ։ Նա ճզմում է իր իսկ ոտքը։ Գուցե շարժվենք։ Եվ Ռուդի համար քեզ գիշերվա ուտելիք դառնանք։ Դժվար թե։ Գանգն իրավացի է։ Պետք է խնայեք ձեզ կատնասուններ։ Այստեղ մի փոքր կհանգստանանք։ Եվ այսպես, ով է սոված։ Ես։ Քեզ ավելորդ կալորիաներ պետք չեն։ Եվ այնտեղ ես հենվել էի պատին։ Չկար ոչ մի ելք։ Անհայտության անդունդի եզրին կանգնած նայում է այդ հսկա սպիտակ գազանի աչքերին։ Beast. եւ նա քեզ սպանեց։ Ցավոք այո, բայց ես ողջ մնացի։ Երբեք ինձ այդքան ողջ չէի զգացել, որքան մահվան շեմին կանգնած լինելու պահին։ Բայց նախքան Ռուդին ինձ կուլ տար, ես բռնեցի նրա կոկորտից կախված վարդագույն մսակնդից։ Կախվեցի դրանից եւ սկսեցի ճոճվել ետ ու առաջանելով։ Ետ ու առաջ, ետ ու առաջ։ ետ ու առաջ Ետ ու առաջ, մինչև ի վերջո այն բաց թողեցի եւ դուրս թռա նրա բերարից։ Այն օրը ես կորցրի աչքերիցս մեկը, բայց ահա թե ինչ ձեռք բերեցի։ Ռուդի ատամը։ Ինչպես եւ հին ասացվածքն ասում, ակնդատամ քիտնընդ դունչ հետույքնընդ Դե դա էլ է հին ասացվածքներից, բայց այնքան էլ հաջողված չէ։ Դու իմաստունների իմաստունն ես։ Ծայրահեղ իմաստուն։ Իմաստունի գերադրական աստիճան։ Ինչ, իսկապես այդպես է։ Հիմա թույլ տվեք պատմեմ, թե ինչպես մի անգամ Գրեյֆերի օգնությամբ կերպարանափոխեցի տիրանոզավրին դարձնելով նրան տիրանոզավրոս։ Լավ, լավ, մի գիշերվա համար այդքան սարսափն էլ բավական է։ Գնանք էլի։ Պետք է հանգստանաս։ Լավ տղաներ, Դուք էլ կարող եք փոքր ինչ ննջել։ Ես կհսկեմ։ Մի անհանգստացիր, բակ։ Ահա թե ինչ ունենք մենք։ Գիշերը պարկամկների ակտիվության ժամանակն է։ Մենք գիշերվա տիրակալներն ենք։ Բարի գիշեր, Ռուդի։ Սպասեք, սպասեք, իսկ ես։ Անուշ քունձ ես փոքրիկներս, վաղը մեզ ծանր օր է սպասվում, տանջվել, տարապել, որ սրդության գնալ, կարոտել ընկերներիս։ Նրանք դժվար թե ինձ կարոտած լինեն։ Indy, Tu escapes barisir tu nesguites? meni? Crash? Eddie? Meni? Ինչ է պատահել։ Քեզ լավ ես զգում։ Ներիր։ Ես միշտ ուզում էի քեզ վտանգից հեռու պահել, իսկ հիմա դու գտնվում ես աշխարհի ամենավտանգավոր վայրերից մեկում։ Դու մեղավոր չես, դա շատ կարևոր է։ Պետք է գտնենք Սիդին։ Այո, բայց եթե լավ ընկեր լինեի նրա համար, հիմա այստեղ չէինք լինի։ Լավ ընկեր։ Կատակում ես ինչ է։ Դու վտանգի տակ ես դրել քեզ, կնոջդ ու փոքրիկիդ նրան փրկելու համար։ Գուցե այնքան էլ լավ հայր կամ ամուսին չէ, բայց անկասկած լավ ընկեր է։ Hey, oh! կանգնեք բոլորդ։ Ես ինչ որ հոտ եմ առնում։ Անգղի կեղտի հոտին է նման, որի վրա միզել են մի շարք ժանտակիստներ։ Դա սիդն է։ Կատասուններ, մենք գտնվում ենք հանցանքի վայրում։ Փոքրիկ մազափունչ, կիսատ մնացած լեշ։ Մի կտոր, ո ոչ։ Բրոկոլի։ Ահա թե ինչ է կատարվել այստեղ։ Դինոզավրը հարցակվել է սիդի վրա։ Վերջինս ետ է մղել դինոզավրին բրոկոլի օգնությամբ նրան թողնելով այդ բանջարեղենը։ Խելագարես ինչ է։ Սիդն այդքան ու շունի առավել եւս կոորդինացիա։ Լավ, այդ դեպքում որտեղ է դինոզավրը։ Լավ, լավ, դուք իրավացի եք։ Տեսություն երկրորդ։ Սիդը ուտելիս է եղել բրոկոլին, իսկ դինոզավրը կերել է սիդի։ Այնուհետև անցել է բրոկոլիի վրայով, թողնելով այն հանցանքի վայրում։ Լսիր, այդ երբ ես վերջնականապես խելագարվել։ Երեք ամիս առաջ, երբ արտնացա եւ հասկացա, որ ամուսնացել եմ անանասի հետ, այն էլ զզվելի անանասի։ Բայց ես սիրում էի նրան։ Բակ։ Կարծում եմ այստեղ ինչ որ բան ես բաց թողել։ Ձեր ընկերը հավանաբար ողջ է, բայց դա երկար չի տևի։ Ռուդին մոտենում է։ Ճիշտ հասկացաք։ Հսկայական շերտերն են կամ ավելի ճիշտ այն, ինչ դրանցից մնացել է։ մեկ-մեկ շարքով, գնում ենք դեպի լավայի ջրվեժը։ Այս ինչ ձայն է։ Քամին է։ Այն խոսում է մեզ հետ։ Ինչ է ասում։ Չգիտեմ, ես նրա լեզվով չեմ խոսում։ մտածիր իմ մասին։ Պարզապես ուզեցի փոքրինչ։ Էլի։ Մենի։ Ձգվիր դեպի ելուստը։ կլինենք։ Հեյ, սպասեք, արարկոտն ընկել է։ Սպասեք, փոքրիկ դաթար։ դա կանգնեք։ Աստված իմ տղաներ, գնալով արագացնում եք ընթացքը։ Այստեղ այնքան էլ վատ չէ։ Լավ եղանակ է, բարյացկամ հարևաններ։ Ողջույն հարևան։ Ռուդին է, Ռուդին։ Երբեք չէի լսել, որ դինոզավրը նման ձայն հանի։ Սիրն է։ Պետք է շտապենք։ Մենի։ Անանաս։ Անանաս։ Վատախորժակ չունի։ Նուր, գրեյփֆրուտ, նեկտար։ Էլին մրգային կոկտեյլ է ուզում։ Դե մտածիր։ Դեղց։ Դեղց։ Դեղց։ Դեղց, փոքրիկս է։ Դա լավ չէ։ Փոքրիկս հիմա կծնվի։ Ինչ, ինչ, ինչ անեմ։ Կարող ես փորձել պահել նրան, որտեղ դուրս չգա։ Որևէ մեկը տապտակեք նրան։ Ապտակեցի։ Ուղակի հանգիստ նստիր, մենք գալիս ենք։ Բարգամակներ, եկեք ինձ հետ։ Իսկ դու հոգ տարել իմ մասին, ինչև կվերադառնանք։ Ինչ, ոչ դուք չեք կարող հեռանալ։ Նա կորցրել է ճանապարհը։ Մոռացար երկրորդ կանոնի մասին։ 5-րդ կանոնում նշված է. կարող ես անտեսել երկրորդը, եթե գործի մեջ ներգրավված է եկ կամ մի գեղեցիկ շունիկ։ Ես ընթացքում եմ կանոնները սորինում։ Այո, բայց բայց նա դու պետք է Մենի։ Ամեն ինչ կարգին է։ Ես մեջքիդ հետևում կանգնած կլինեմ։ Ահա եւ հաշտվեցին։ Գնացինք տղաներ։ Լավ կնայես մեր քրոջը, պարոն։ Ճշում չգործադրես։ Ես կգերադասեի, որ արջևումս կանգնած լինեն, քանի որ արջևում են բոլոր կարևոր երևույթները։ Պետք է գնանք։ Լավ, լավ։ Ամեն ինչ կարգին է։ Հայրիկն արդեն գալիս է։ Պետք է ասեմ, սիրելիս, որ շատ հարմար պահ գտար։ Հեռացիր, հեռացիր։ Ես վտանգի մեջ եմ, վտանգի մեջ եմ։ Մի անհագստացիր, սա անդամենը լավա է, մահացու լավա։ Լավա։ պատրաստ եք արկածների։ Այո, պարոն։ Վտանգի։ Այո, պարոն։ Մահվան։ Չի կրկնի հարցը։ Դե ուրեմն գնացինք։ Սրանից առաջ թռել եք նման թրջունի վրա նստած։ Ոչ, առաջին անգամ է։ Ահա նա։ Էլի։ Մենի։ Ես պետք է գնամ նրա մոտ։ Լսիր, ես կպաշտպանեմ Էլին։ Իսկ դու սրանցով զբաղվիր, Մենի։ Եթե նրանք հասնեն Էլիի մոտ, արդեն շատ ուշ կլինի։ Պետք է վստահես ինձ։ Լավ, այդպես կանենք։ այրվում են սիրելիս, թաթերս այրվում են։ Պետք է մատներիս ծայրերի վրա քայլել, մատներիս ծայրերի։ Ներիր, բայց ես շուտով կծննդաբերեմ։ Ա, ճիշտ է, ներիր։ Լավ ես։ Ինչ։ Դու առհասարակ տեղյակ ես ինչ է նշանակում ծննդաբերություն։ Դե ոչ այնքան, բայց մենին հիմա կգա։ Դիեգո, վախենում եմ։ Կարող եմ ձերքդ բռնել։ Այո, իհարկե։ Փորձիր անտեսել ցավը։ Դա ուղակի երկունքի ցավեր են։ Ոչ։ Նայիր, նա այնտեղ է։ Պարզ է։ Պարզը չէ, սիդը։ Գիտեմ, պարզը։ Իսկ ինչ եթե սկզբում փրկենք Սիդին այնուհետև Պարզին։ Օ, դա կարևոր չէ։ Yeah! Սպասին, սպասին, սիտն այն կողմում մնաց։ Այս թրջուններին դա ասա։ Դե արի այստեղ, արջորնիների առաջնորդ։ ոչ մի բանի մասին մի մտածիր։ Ամեն ինչ ճիշտ ես անում։ Ամեն ինչ շատ լավ է։ Ներիր։ Ուղղակի շարունակիր շնչել։ Դիեգո։ Շնչիր, դա կարևոր է։ Վերցրեք այդ ռազմամթերքը։ Ուղիղ ժամը 3-ին կրակ բացեք։ Երանալի է։ Այո։ Կրակ։ Այո։ Աստալավիստա, թրջնակ։ Oh, oh, oh. Եկեք բռնենք մեզ։ Օգնեք։ Օգնեք։ Օգնեք, մեկ ընկնում ենք։ Բռնեք սրանք։ Ձկան համը գալիս։ Լավ, ուրեմն ճակատագիր է։ Սիրում եմ քեզ, եղբայր։ Գիտեմ։ Պետք է դուրս գանք այստեղից, դե։ Ձգեք։ ահա եւ ալարկոցի վերջը։ Օգնել։ Ոչիդ, ես եմ։ Եվ ես։ Եվ ես։ Չեմ ուզում ոչ ոքի դառնա շփոթի մեջ գցել, բայց ո՞րն է այժմ կառավարում այդ երևույթը։ Ո՞վ։ Ոչ, ոչ, սպասեք, փոքրիկներս են։ Ես նույնիսկ հաջողություն չհասացի նրանց։ Դու կարող ես դա անել։ Հրիր, հրիր։ Չեմ կարող։ Եվս մեկ անգամ ուժեղ հրիր։ Դու նույնիսկ չես պատկերացնում ինչի միջով եմ հիմա անցնում։ Լավ, մոռացիր այն ինչ ասացի։ Ուղղակի արի միասին հրենք։ Ա Ես ձեզ ավելի շատ էի սիրում, երբ համարվում էիք ոչ Գլուխս արդեն պտտվում է։ Մենի, արի եղբայր, կարծում եմ քիչ է մնացել։ գեղեցկուհի է։ Կարծում եմ պետք է անվանենք նրան Էլի։ Փոքրիկ Էլի։ Ես ավելի լավ առաջարկ ունեմ։ Դեղցիկ։ Դեղցիկ։ Իսկ ինչու ոչ։ Նա քաղցրիկ է, գլորիկ եւ խավոտ։ Շատ լավ է։ Ինձ դուր է գալիս։ Ես ամեն ինչ տեսնում եմ, Դիեգո։ Ոչ, ոչ, պարզապես այն վերջին դինոզավրն ինձ ճանկրեց։ Դե լավ, լավ, ի վերջո ես նույնպես քարից չեմ։ Գալիս եմ։ Սիդնե։ Օ, տղայ։ Դա նրա փոչն է։ Աղջիկի։ Ողջույն, սիրելիս։ Ես հորեղբայր Սիդնեմ։ Օ, ինչ գեղեցիկ ես։ Ճիշտ մայրիկիդ պատկերն ես։ Շնորհակալ եմ Աստվածին։ Մի վիրավորվիր մենի, դու նույնպես հմայի ես, ներքուստ։ Ուրախ եմ, որ կրկին մեզ հետ է Սիդ։ Երբեք չէի մտածի, որ կասեմ նման բան, բայց կարոտել էի քեզ ընկերս։ Շատ կուզեի երեխաներս այստեղ լինեին։ Դուք լավ ընկերներ կլինեիք։ Էլի, Ես խոստացել եմ ինքս ինձ, որ լաց չեմ լինի։ Իսկ ես չեմ խոստացել։ Ես արդեն մոռացել եմ ինչ է նշանակում ընտանիքի անդամ լինել։ Դու ինչ կասես։ Չես ուզում երեխաներ ունենալ։ Լավ, ընկերներ, եկեք ձեզ տուն տանեմ։ hard and lonely ground. You found somebody new, cracked my shell in two. How could I foresee you turn out to be such a buck-toothed Casanova? Now there's only strife, and my life is lost. again naturally. Լավ։ Ահա, այստեղից էլ ամեն ինչ սկսվեց։ Զվարճալի էր։ Կարող ենք բարբերաբար նման բաներ կազմակերպել։ Դժվար թե։ Ճիշտ է, ճիշտ է։ Այստեղ ամեն ինչ մահացու վտանգ է ներկայացում, իհարկե։ Լավ, Այստեղ բակը ձեզ կլքի։ Առանց քեզ մենք ոչինչ անել չէինք կարողանա։ Դե բնականաբար։ Այդուհանդերձ լավ պահեր նույնպես։ Մենք կարծես թե մենակ չենք, ճիշտ է։ Ողջույն, Ռուդի։ Oh Այստեղ եմ հսկա գտածո։ Ինչ որ բան ես փնտրում։ Չես ուզում մոտենալ եւ վերցնել այն։ Դեպի քարանձավ գնացինք։ Մնա երեխայի հետ։ Մեր մասին մի անհանգստացիր։ Գնա։ Ach Gott. Չբռնեցիր, չբռնեցիր։ Թրեք, թրեք։ Դե շարժվենք։ Դիեգո, բռնիր։ Thank you. Հա, հա, Այստակով, մեկ հատ էլ այստեղով, եւս մեկ հանգույց։ Դե տղալեր, ցկեք։ Հաջողություն քեզ հետագայում։ Նա երկար չի մնա այսպես կապված։ Գրացինք։ Սպասեք տղաներ։ Siz Mamzi'yle Եկեք ինձ մոտ փոքրիկներես։ Լավ, ուզում եմ ասել ձեզ հետևյալը։ Ձեր տեղն այստեղ է, եւ ես համոզված եմ, որ դուք կմեծանաք եւ կդառնաք հսկա, սարսափազդու դինոզավրեր, ինչպես ձեր մայրիկը։ Մայրիկ, լավ կպայես մեր փոքրիկներին։ նրանց համար սիտ։ Շնորհակալ եմ։ Կարող են քո փոքրիկի համար դայակ լինել։ Ոչ մի դեպքում։ Լավ, էլ մի սկսիր։ Ես ցածր գնով կաշխատեմ։ Լավ, կմտածեմ։ Այո։ Երբեք նման բան չի լինի։ Նա հեռացավ։ Ինչ պետք է անեմ հիմա։ Ամեն ինչ շատ բարձ է։ Արի մեզ հետ։ Այսինքն այնտեղ վերև Երբեք չէի մտածել իդ վերադառնալու մասին։ Որքան ժամանակ է արդեն ներքևում եմ։ Ինչ թվում է չեմ կարողանա։ Դե, իսկ քեզ թվում է մենք այդքան համահունչ թիմ ենք։ սպարով։ Մեր հերթն է։ Գնացինք դեղցիկներ։ Նա ողջ է։ Բակ։ Ես պետք է հասկանում եմ։ Բացի այդ, ամեն ինչ իր տեղն ունի։ Lafgneisner hans vager. Misht lësel bakin. Grete dursen kekel. Rudi! բոլորը լավ են։ Որտեղ է բակը։ Մի անհանգստացեք։ Նա այնտեղ է, որտեղ ուզում է լինել։ Դրա հետ ամեն ինչ լավ կլինի։ Կատակում ես, ոչինչ իզորու չէ ոչնչացնել այդ կզակիսին։ Ես Ռուդիի մասին եմ անհանգստանում։ Գիտեմ, որ նման երեխայությունները քեզ համար չեն։ Բայց ինչ էլ որ որոշես, ես ոչ միտեղ չեմ հեռանա իմ ընկեր։ Արկածներով լի կյանքը հենց այստեղ է։ Դե, ես մի ամբողջ ճառ էի պատրաստել, երկար մշակել այն։ Ինչպես կարող եմ ցույց տալ, որ ուժեղ եմ, բայց եւ զգայուն, ազնիվ, հոգատար։ Շնորհակալ եմ։ Որքան արագ են մեծանում, ճիշտ է։ Ինչպես իմ փոքրիկները։ Կարծես 3 էին ծնվել, իսկ այսօր հեռացան։ Այդպես էլ կասիդ։ Այո, մեծ գործ արեցինք։ Ամեն ինչ լավ է, սիրելիս։ Բարի գալուստ Սարսե դարաշրջան։ like a boom, boom, boom, haka like a boom. It boom. was a night like